alopex coluros alopex HUPOTINOS pages ten uran apocopeisa e peide di aeskunen abioton hegeitoton bion echein egno dein kaitas allas alopecas eisto auto proagagein hina toe COINOE pathei to idion elatoma synchrupsae. Cae de hapasas athroitsasa, parainei autais tas uras apocoptein, leguza hos uc aprepes monon tuto, alla cae to perisonti autais baros prozeerteetai. Tuton detis hupotuhuza efe. O haute, al ei me soi tuto suneferen u can hemine tuto sunebuleusas hutos ho logos harmote i pros e keinus hoi tas sumbulias poiuntai tois pelas u die unoian alla to he autois sunferon